Dinah sees way, Dinah sees way. the second verse. Abantuana. Abantuana. Abantuana. tatuang. Ela tatuang gabam topim. Ma boye he ma boye om rabawe ma boye. Explain what the words mean, because I know generally, but not exactly. Tina Sizwai. We Africans, we are mourning uh, of our land that was robbed from us by the white people, actually usurped by the white people. That's all. That's about all. What does Mabaye uh, mean? They must leave our land. and give it return, back to us. Return it. Give to back. Us. Yes. Give back. Leave our land to us. What is Abantwana? Abantwana of Africa, children of Africa. Abantwana ah. means children of Africa, when their land bare. Uh, ah, Sikalela. We are mourning. We mourn for our land. Uh, you know, this is a beautiful language. Is this Zulu? This is Zulu, yes. It's a Protest song. Chivaltul used to like it very much. Ela Tatwa. Yes, which was robbed from us by the white people. Mm-hmm. Let me do that a little higher up, and, and then you can, the bass will ring out more. Yes, it's a really, it's a great song. It makes me feel very. Uh, we can sing though. Don't don't feel <laughs> sad because uh, you have there are a lot of people in the whole world who are waking up to realize that they cannot be free if people in Africa are not free. Mm. Tin us his way, tin us his way, as in soon. Seek Alleluia, seek Alleluia, his way. Elata tua, elata. Eke Baba Egu Shaba Wetu Mabu Eke Baba Egu Shaba Wetu Abantwana Abantwana Beta Africa vakalela